Nagas die Ammoniet het opgetrek en Jabes in Gilead beleer. Al die inwoners van Jabes het vir Nagas gesê, sluit een verdrag met ons, dan zal ons uw onderdane wees. En Nagas die Ammoniet het vir hulle gesê, op hierdie voorwaarde zal ik dit doen, er steek elkeen van julle sy rechterhoog uit tot skande van die hele Israël. Toe sê die leiers van Jabes vir hom, gee ons 7 dagen kans, zodat ons boodskappers die, die hele gebied van Israël kan stuur. Indien niemand tot ons redding kom nie, sal ons ons aan u oorgee. Die boodskappers het by Saulse stad gebeur aangekom en ten andere van die volk die hele saak uiteengesit. In die hele volk het hard gehuil. Toe kom Saul net achter die osse van die land af en hy vraag, wat maak hier die volk dat hulle so huil? Hulle het om vertel wat die mannen van Jabes gesê het. Die geest van God het krachtig in Saul gewerkt toe hy dit hoor, en hij het woedend geword. Toe vat hy twee osse en kap hulle in stukken en stuur dit dier die hele gebied van Israël met boodskappers wat sê, Hy wat niet achter zal in Samuel optrek nie, so sal met sy beeste gemaakt word. Een geweldige skrik het die volk oorval en hulle het soos een man opgetrek. Saal het hulle in besek getel, daar was 300 afdelings Israëlite, en die mannen van Jeda was 30 afdelings. Hulle het toe vir die boodskappers wat gekom het, gesê, So moet jylle vir die manne van Jabes in Gilead sê, morgen as die son warm wordt, zal daar vir jylle uitkomst wees. Die boodskappers het gegaan en dit aan die manne van Jabes vertel, en hulle was blij. Die manne van Jabes het echter vir Nagas gesê, morgen ochend gee ons ons aan jylle hoor. Dan kan jylle met ons maak net wat jylle wil. Na sononder het sal die manskappe in drie afdelings opgesteld. Lang voor dagbreek het hulle die kamp van die ammoniete binnengeval en tot op die warmte van die dag het hulle die ammoniete om die lewe gebring. Die wat oorgeblij het, is so uit mekaar gejaag dat daar niet twee van hulle bij mekaar geblij het nie. Die manskappe het toe vir Samuel gevra, wie het gesê, moet Saul dan oor ons koning wees. Lever daar die mensen uit en ons sal hulle doodmaak. Maar Saul het gesê, op het dag soos die mag niemand doodgemaak word nie, van vandaag het die Heere uitkomst gegee in Israël. Toe sê Samuel vir die manskappe, kom ons gaan na Gilgal toe en bevestig daarop net die koningskap. Al die manskappe is toe na Gilgal toe, en daar in Gilgal het hulle voor die Heere aangekondig dat Saul koning is. Hulle het daar maaltijdoffers voor die Heere gebring, en Saul en al die manskappe van Israël was baie blij.